Prošli put smo govorili o stavu prema razilaženju, odnosno vrstama razilaženja, pa smo spomenuli, naravno govorimo o nastavak te, tog serijala predavanja, ciklusa predavanja o obhođenju prema ne, neistomišljenicima u vjeri. Pa smo prošli put spomenuli da, da razilaženje ima više vrsta. Osnovna podjela razilaženja je da se oni koji se razilaže u poimanju vjere ili inače ideologije i, i razmišljanja i poimanja svijeta i života, da se mogu da, razilaže, da razilaze u temeljima vjere u akidi, temeljnim stvarima, i znači to je prva vrsta, znači da se razilaze u temeljima vjere akidetskim i u temeljima islama, e, za koji su došli jasni šerijski tekstovi da su to Eh, da su to potvrđeni propisi islama poput namaza, zakata, posta, hađa, džihada, naređivanja dobro odvraćanja zla, eh, zabrani, eh, nemorala od zinaluka, homoseksualizma, krađe, otimačini, alkohola, kamate i tome slično. Znači, oko ovih stvari smo rekli, da, e, znači ovo sam ponavljao da, da, da nas uvedemo u tematiku, e, rekli smo za, da je razilaženje u ovim stvarima, da je zabranjeno, da nije dozvoljeno, da i nema, da u tome nema širine, da se o tome e, da se e, razumije suprotna strana i da, da joj se ta, daje, da joj se daje povoda da se uopšte raspalja o tome, Jesu jasni šerijski tekstovi oko toga nedvosmisleni i ne daju nama prostora kao muslimanima da, da oko toga E, da oko toga možemo razumjeti s drugu stranu. Znači ta vrsta razilaženja u vjeri je zabranjena i spomenuli smo kako se obhod prema takvim, prema takvim ljudima, da ne ponavljamo, koji, koji tako pristupaju u tim, u tim stvarima. <clears throat> E, zatim spomenuli drugu, drugu vrstu razilaženja, a to je razilaženje u takozvani mesajle vanije, u pitanjima šerijaskim, čiji argumenti nisu tako decidni i precizni, gdje ima mogućnosti da se neko pitanje drugačije razumije. E, svejedno bilo u oblasti fika ili oblasti akide, jer imamo akideski pitanja, detaljni neki e, pitanja, ne, oni temeljni, oko koji postoji razilaženje od shaba do dana danas od ashaba, znači tabina, selefa argumenta do dan danas. Pa smo spomenuli da se ta vrsta razilaženja dijeli na dvije skupine, na dvije vrste. A to je razilaženje e, takozvano e, e, hilafu šad, odnosno anomalno mišljenje ili iznimno mišljenje ili slabo mišljenje u odnosu na ono koje, koje E, čiji su argumenti jasni, e, dosta jasni i gdje na čemu, je skoro, na čemu su skoro svi učenjaci ovog umeta. To je prva vrsta razilaženja, a druga takozvani hilaf kavi, a to je razilaženje, jako razilaženje. E, pa smo o tome govorili i na tome smo zastali, naveli smo primjere tih vrsta razilaženja. Za ovo prvo smo rekli ovo iznimno anomalno razilaženje, da je ono Eh, gajru Teber da se ono ne računa, nam se ne pridaje značaj, eh, da je obaveza da se odbaci i eh, da se ne prihvati, i spomenuli smo primjere tako razilaže, poput da se da dođe neko unutar muslimana, da se razilaže oko toga da li je, da dozvoli zaklinjanje sa nečim mimo Allaha Đelešanuhu, da dozvoli putovanje radi obilaženja kaburova ili nekih drugih mjesta mimo tri, tri sveta mešćida E, kod muslimana ili da dozvoli e, traženje e, vasula odnosno posredovanja preko ugleda poslanika sallallahu alejhi ve prema Allahu dželalšanu ili Elija ili drugi ljudi. Tome slično navoli smo nekoliko primjera. Znači, takva vrsta razilaženja tu u akidi, a u oblasti fika, znači poput dozvoljavanja kamate, poput, poput nekih drugih stvari koje su spomenuli mesela, znači gdje su šarijski argumenti jasni i nedostupni po pitanju dozvoli ili zabrane. A zatim smo zastali i e, govorili o razilaženju takozvani hilaf kavi. Jako razilaženje, odnosno gdje argumenti i jedne i druge strane, jednog i drugog, trećeg, četvrtog, petog stava učenjaka imaju, e, argumenti imaju osnova. Znači vraćaju se i na Kur'an i na sunnet e, i gdje, gdje obično bude veliko razilaženje među učenjacima i čak unutar mezheba da bude dva mezeba na jednoj strani, dva mezeba na drugoj ili tri na jedno, jedan na drugoj i tako dalje. E, I spomenuli smo da je to u stvari to razilaženje e, takozvano e, razilaženje čije, je razilaženje jako i ima osnova, ono se vraća na veliku većinu fikskih pitanja i to je zabilježeno i sačuvano u fikskim knjigama. Za tu vrstu razilaženja rekli smo da je ona opravdana, opravdana u smislu toga da ona strana koja je zauzela određeni stav, da se vraća na određeni šerijski argument. Znači nije to rekla uh, iz have, iz strasti ta, to mišljenje eh, koje, zastupa. Znači mišljenje nije zasnovano eh, na samom čistom mišljenju bez, bez oslonca na neki šerijski argument. O ovoj vrsti razilaženja mnogi, mnogi učenjaci E, islamski pravnici su napisali e, poznate nama knjige, dan danas poznate knjige u kojima su sakupili to razilaženje učenjaka. E, od prvih koji je napisao, a to je Ihtilaf ulema, Mohamed ibn Nasr Mervezi, od učenjaka Selefa, koji je napisao sakupio to u knjizi, znači najbitnije mesele oko koje se učenjaci razilaze, koji jedna i druga i treća strana imaju argumente za svoj stav. Zatim nakon njega bi Džarir Tabir napisao je od Fuqaha, sličnu knjigu. Pa onda nakon njega Ibn Munzir u knjizi Al Ausat i također knjiga Al e, e, Ijma i Nakon njih došao Ibn Hazem sa knjigom El Muhalla koji je ispunio, napunio sa mnoštvom e, mišljenja učenjaka koji je, koji potkrijepio dokaze, argumente svake strane koja koja je imala argumente za svoj stav. Osim što je poznato da je Ibn Hazm e, imao, jel, e, ispoljavao svoju oštricu jezika protiv protiv Hanefija najčešće bilo neki drugi učenjaka koji nisu imali za, za, za svoje mišljenje argumenta ili su uzeli e, čisto kijas ili mišljenje iz tih san i tome slično. nakon njega također učenjak Ibn Rušt u knjizi Bidajtul Mučahid i Nihajtul E, koja se može trijati jedna od jako kvalitetnih knjiga jer posmatra razilaženje među učenjacima e, od dozgu. Znači, navede učenjace različite po tom pitanju na toliko i toliko mišljenja. razlog razilaženja je, kaže, to i to pa onda navede e, zbog tog i tog argumenta razilaženja oko cijene hadisa, razilaženja po, poimanju neke e, meselije sulu fika ili tumačenja neke riječi e, na arabskom jeziku ili oslanjanju na, dijela poslanika, a ne na riječi njegove i tome slično. I zato se jel, učenjaci pravom kaže da je ova knjiga u stvari zadnji stadi u izučavanju fika, jer posmatra razilaženje učenjaka od ozgo iz visine kao da vlada tim, e, tim razilaženjem. A od poznati, e, nema sumnje da je jedna od najpoznatijih knjiga po ovom pitanju je knjiga Al-Mugni od Ibn Kudame, hanbelijskog učenjaka, koja je, e, može se reći, način, stil pisanja, mada on nije prvi koji je sa takvim stilom pisanja i obrađivanja mesela nije on prvi koji je došao, prije njega to je došao šafijski učenjak El Maverdi, u knjizi Havel Kebir. Znači, Ibn Kudame u toj knjizi al Mugni, znači, sakupio je kroz čitav fik od prvog pogleda, od tahareta do kraju do, do kada, do suđenja, Znači, naveo sve moguće razilaženje. Ne samo između četiri mezeba, nego, od Selefa, od Ashaba, Selefa Umeta do njegovog doba dok je živio. Sve koji učenjak na kojem mišljenje bio i koje su argumente e, imali, navede argumente i onda odgovor na te argumente. Naravno, uglavnom je vagao na, na stav e, učenjaka e, Hanbelijskog mezeba, jer on bio sam e, Hanbelijskog mezeba. Ali to je, znači, jedna knjiga, možete reći, jedna enciklopedija po pitanju fitka i razilaženja učenjaka Eh, naravno imamo tu i, i, Abdul Barra, koji je napisao dvije poznate knjige eh, Temhid ili Stitkar u kojima također sakupio razilaže učenjaka, argumente, dokaze i sve ostalo. Znači onaj ko hoće se vratiti da vidi po nekom pitanju eh, šta su ove učenjaka, šta su im argumenti, obavezno se mora vratiti na neku od ovih knjiga. Eh, I naravno onaj, onaj eh, talib ilm ili, učen čovjek koji se vraća na ove knjige tu, eh, na osnovu normalno znanja koje, koje stekao u školama i kod, kod učenjaka, to pokazuje u stvari njegov kvalitet, pristup tome. Još ako je jako fiku ili sulu fiku, onda naravno da tome doprinosi i njegov, njegov kvalitetan, kvalitetan način obrade šerijetskih pitanja. <clears throat> koji nije sklon prevrtljivosti mijenja da svaki 5-6 godina, 10 godina mijenja stavove po određenim pitanjima. E, stvari stvari smo prilike spomenuli prošli put. Ja sam naveo vama primjer jakog razilaženja, naveo sam, naveo sam vam primjer, e, primjer razilaženja učenjaka oko ostavljača namaza. Pa smo spomenuli ukratko jel, da ima jedna i druga strana, da ima jake argumente, jedna i druga strana koristi znači, e, po desetine dokaza i oni koji smatraju da ostavljaš namaza izašao iz islama, oni koji smatraju da nije izašao iz islama i tako dalje. E, znači, jako, jako veliko razilaženje je po tom pitanju i ima osnova jedan i drugi, e, jedan drugi stav učenjaka. <clears throat> I takvih mesela je mnogo znači u kojoj imamo jako razilaženje. Poput toga i rako razilaženje učenjaka oko, oko recimo kraćenja brade. Koliko se krati, na kojim, e, na kojim nivou i e, e, znači čak pet mišljenja po tom pitanju ima, iako se jel, nekad kada učimo od nekih ljudi, on nama sam predstavlja jednom, znači mahana predstavljanja šerijetskih pitanja po jednom mišljenju u tome da ljudi koji uče misle da je to jedino ispravno mišljenje i kad vidi neko drugačije postupa, ružno pomisli o toj osobi ili ga čak napravi i nastane spor među njima zbog njegovog e, neznanja i zbog njegovog e, nepoimanja da tog pitanja sliši njima da, da o njima ima širine jer ima veliko razilaženje ali naravno e, sve ovo govori o tome da, da mi trebamo da se navikamo da čitamo islamsku literaturu da je što čitamo knjige, da slušamo predavanje, da, da slušamo učenje, da pitamo kako bi se kultura kultura razilaženja kod nas e, znači došla je na zavidan nivo zavidan nivo, da znamo u čemu možemo se razilaziti, u čemu se ne možemo razilaziti e, i da ne bi došli u, e, u, situaciju, znači da budemo gorljivi i da, da zapinjemo u stvarima u kojima ne treba zapinjati. A to se vraća često na nas same, jel? Na, na, naš nivo poimanja i naš nivo znanja šerijskih pitanja a vi ovaj, zapamtite sva vremena, znači što se tiče učenja islama, ovaj, ono što musliman, što mu konkretno treba u životu. Ovo se vraća na talibu ilma, znači ono što konkretno treba u životu, to su akideska pitanja, fiska pitanja. One druge oblasti nauke, one dođu samo kao jel, pomoćne nauke, kao ukrašavanje. Znači učit hadis, tefsir, izuđavat komentare hadisa, e, tefsira, mustelahul hadisa, pa i arapski jezik ili bilo koju drugu oblast koja nije akida i fik, znači to, to, e, to je potrebno, ali to su popratne i sporedne nauke. Glavne nauke koje čovjeku trebaju u životu, to je akida i fik. I zato čovjek što više izučava i šitava literaturu iz akide, iz fika, e, time povećava svoje znanje. Jer čisto pravo znanje se vraća na te, te dvije oblasti. <clears throat> I zato se vraća jel, veliki problem kada neko od, od onih koji traži šarijesko znanje ode u arapski svijet ili ovdje i studira neku oblast koja nije od ovog dvoga. Niti akida, niti fik. I studira nešto tamo drugo. Jel. Studira samo u su, ovaj, recimo u sud din ili dava ili, ili neki drugi ocijek tefsir ili ovo ili ono i još je negdje kod, šehova e, takav kada završi školu znači e, dođe sa, sa, znači, e, sa malo sa malo znanja potrebno u ove dvije oblasti da bi izašao pred ljude da im tumačili vjeru. naravno, to je sad tema za sebe, da ne otvaramo to, to pitanje. ono naredno što mi je cilj da govorim, a to je posljedica. Kakva je posljedica toga za, za pitanja koja imaju, e, koja u sebi sadrže jako razilaženje, oko, oko, oko koji učenjaci imaju jako razilaženje. Rekli smo da je to razilaženje opravdano, da ima osnovu u šerijskim tekstovima e, i da je na tome većina, šeri, e, većina fikskih pitanja je tog tipa, a onda se vraća na to kako da ustvari da se mi opodimo prema prema neistomišljenicima u ovim pitanjima neko je zauzeo e, ili učio ili zna neki stav iz određenog mezeba, određenog učenjaka u fiskim selama, neko je učio kod nekog drugog i razlikuju se po tom pitanju. E, kada su u pitanju ove stvari gdje ima jako razilaženje u selama, znači ne ovim temeljnim, niti onim izninim gdje se neko izdvojio sa mišljenjem za koje nema apsolutno dokaza, nego ovim u kojem ima razilaženje, e, osnova je Osnova je opođenja prema tim ljudima da ih tretiramo da su oni od ehlu od džemata. Naravno ovdje, znači, e, e, u osnovi računa da to nisu novotari, nego govorimo ovdje o razilaženju u fiku. Ili u akideskim meselama, spomenuo sam prošli put, akideske mesela poput tipa e, da li je poslanik sallallahu sallam vidio Allaha Đelešanuhu dok je bio živ ili ga nije vidio. Da li ga vidio srcem ili ga vidio svojim očima i tome slično. Ta mesela jel ne mijenja E, e, znači e, to razilaženje prenosi od ashaba i ona ne mijenja akidu jednog muslimana svejedno koji stav zauzeo od onih stavova koji se prenosi od učenjaka. I takvi mesela u, akidi ima, jako je malo tih mesela, ali ima u akidi mesela koji, koji se razilaze učenjaci od ashaba poslije tabina do dan danas. E, znači, osnova da se prema takvim neistomišljenicima ophodimo da su od, od, od dakle, sunata od džemata i da imamo razumijevanje i opravdanje prema njima. Znači da ih razumijemo, da im tražimo opravdanje u tome što zauzeli drugi stav, iako mi smatramo da ono na čemu smo mi da je ispravno, da ima argument jasan. Šta to znači dalje? To znači da to razilaženje u tim pitanjima ne treba biti razlog, e, razlog razdora E, neprijateljstva, sukoba sa tim osobama. E, ne samo to, nego posljedica toga treba biti znači da, da to ne narušava ovo razilaženje. U ovom pitanju jer ima jako razilaženje, gdje učenjaci imaju argumenti jedna i druga, i treća strana ili peta, zavisi koliko ima mišljenja. Znači i dalje ostaje, treba graditi e, islamsko obrastvo među, među takvim muslimanima i ljubav da osjećamo jedni prema drugima kao o, sljedbenicima vjere Islama, koji su na, koji su na ispravnoj akidi i, i slijedi ono što je opšte poznato od, od od Islama. Ovaka, ovako poimanje, razilaženja, znači to je bio praksa selefa ovog umeta. Kako? Znači, poznato je da selef ovog umeta, čak početi od ashaba, da su se razilazili u mnogim pitanjima i da su se čak raspravljali. Imali su rasprave naravno sa edebom, sa kulturom. E, imali su rasprave po tih pitanja, savjetovanje, ali i dalje je ostalo među njima, znači ostalo je lijep odnos, ljubav i prijateljstvo. Nije narušeno zbog razilaženja u tim određenim pitanjima. Takvi primjera mnogo, navešemo neke primjere toga. Znači ovo razilaženje prisutno od Znači imate mnoštvo mesela, fikskih mesela u kojima su se ashabi razišli. Znači, jedan smatra ovako, jedan onako, jedan smatra da haram, jedan kaže da je mekru, jedan kada smatra da je dozvoljeno. U nekim mnogim poznatim meselama, znači, u raznim poglavljima od ibadeta i muamelata i međuljudskih postupaka, što je preneseno u fiskim knjigama. Čak i u nekim stvarima, detaljnim stvarima, neki akidijski pitanja. Samo što to treba i učiti, izučavati. to nam govori o tome da, da ova stvar, znači, nije bila razlog da se pojavi neprijateljstvo i razdor i e, ignorisanje i bojkotovanje jednih prema drugima. Govori među ashabima, tabinima, selefovog umeta. E, osim, znači, ono što se desilo e, nakon ubistva Osmana radijallahu anhu, nakon one pobune koja je izvršena protiv njega, e, kada se to desilo, Znači, tada je došlo do poremećaja određenim stvarima, to se nastavilo sa, sa onom fitnom koja se desila između Ali radi i Moavije, ali govorili smo o toj temi, e, obrađivali smo razilaženja ashaba, pa smo e, naveli znači, da je uglavnom razilaženje među, među njima bilo, e, znači, ne zato što neko došao sa nekom novotarijom ili akidijskom devijacijom, nego više političke i administrativne prirode uređenja i vođenja države sa naravno elementom munafika i pobjednika koji su, koji su napravili onaj, e, povećali e, taj, e, tu fitnu i taj razor koji se desio. Znači nije poznato preneseno da je neko od njih protekvirio nekog drugog ili ga da je proglasio da je fasik sa kojim neće da ima kontakta. Znači, tako nešto nije preneseno od Asaba ni do ovog umeta sve do pojave novotara novotarskih skupina poznati koje ćemo ispomenuti poslije, a to su od, od, znači, od Šija Rafidija do, do, do Džehmija, pa Moatezila, pa Murđija i tako dalje. <clears throat> E, ovo što spominjem, znači, e, takvi primjera ima mnogo i oni su zabilježeni u, u knjigama. E, u mnogim fiskih knjigama je zabilježeno. Poput toga, recimo, kada imam šafija, kada, se, kada je vodio dijalog ili raspravljao se, kad kažemo raspravlja se, znači nije to u negativnom smislu. Rasprava ima, ima znači, pozitivno poimanje, ima negativno poimanje. Znači ovdje mislim rasprava, po, dijalog, opravdan, ispravni dijalog. Vodio Šafija sa, e, dijalog sa Junusom Sadefijom. I razišli su se oko određenog pitanja. Pa kada su završili tu, taj razgovor oko tog pitanja i nedvospravo se razišli, ovaj zauzeo ovakav stav, ovaj drugačiji. A onda imam Šafija ustao i uzeo ga za ruku i rekao ja Eba Musa, o Ebu Musa kaže Ela je sakimu en nekune i hvanen in, in lem ne tefek fi mesela. Kaže, zar ne priliči da budemo braća, iako se ne slažemo u tom pitanju. E, kaže imam Vehebi, e, kao komentar na ove rič koje on sam prenio, kaže, hada je dudlo ala kemali akli hadel imam. Kaže, ovo ukazuje na potpunost pameti, razuma ovog imama, mislim na šafiju. U fiqhi nafsihi. I koliko je imao e, velik fiqh, odnosno razumijevanje vjere. Kaže, fema zale u jahtalifun. Neprestano će se e, e, ljudi, učeni, razilaziti u određenim pitanjima. I to je sunet. To je sunet ove vjere da se ljudi razilaze u određenih pitanja. Samo znači treba, e, trebamo e, učiti i razumjeti u čemu se ima širine da se raziđemo, a u čemu nema širine da se raziđemo. Takav primjer je i ono što se prenosi od imama Ahmeda i imama Ali ibn Medinija, oba su, obojica su bili znači, muhadisi, kada se različi po pitanju šehadeta. I e, kada su razgovarali o tome, čak su podigli glasove jedan protiv drugog pa se jel očekivalo oni koji su, koji su bili tu prisutni očekivali da će doći do njima jel među njima da će doći do nekog, do nekog sukoba do, do, do velikog razdora pa kada je Ali ibn Medini htio da, da, napusti e, sjelo da ode od imama Ahmeda imam Ahmed je ustao i uzeo ga uzeo ga za njegovu odjeću i prišao mu i e, pokazao mu stvar jel, da to što se različno po tom pitanju da ne narušava a, e, znači e, bratstvo i ljubav koja postoji, treba postoji među mominima. I zaista ovako, ovo su divni primjeri kako u stvari trebaju dva vjernika da se ponašaju, da postupaju. pogotovo, znači ovdje govorimo o učenim ljudima koji su, čvrst, koji su ubijeđeni u ono što, što, do čega su došli, da je to hak i da je istina. A što da mi kažemo, mi koji, koji slijedimo u tome, Znači, preći da i mi imamo više širine, jer mi slijedimo jedno od mišljenja od nekih učenjaka. I trebamo imati e, širine, e, e, širine srca da, da, možemo prihvat, da neko prihvati drugačiji stav. A ne da odmah optužujemo čovjeka jel, da slijedi strasti, da je popustio, da je ova, da je ona i tako dalje. Znači, to su, to su te anomalije i, i prepuštanje strastima kada se pojavi, kada se pojavi određene, određeno drugačije gledanje na određene stvari. E, odnosno, ta pojava da neko od nas, čim vidi da se neko sa njim ne slaži, odmah ga optužuje da je to ova skupina, ona skupina i tako dalje. Znači, to može biti u određenim stvarima, ali u ovim pitanjima koji se vraćaju znači, na razilaženje gdje, e, gdje jako razilaže među znači tu treba čovjek musliman da se odgaja na toleranciji i na širini. I to u stvari govori o njegovom fiku vjeri i razumijevanju vjeri. Kao što su prenosi uh, dijalog i rasvoj između imama Malika ibn Enesa, Malika i Leitha ibn Sada. <clears throat> I uh, ono što je za nju, uh, u, tom dijalogu i rasvoj među njima koja je bila po mnoštvu pitanja, <clears throat> prenosi da je, da je protekla sa toliko edeba i međusobnog poštovanja i uvažavanja, iako su se razišli u većini stvari o kojima su razgovarali. <clears throat> Odnosno, to ona govori o tome da je takvo bilo ophođenje učenjaka ovog umeta. A mi njih slijedimo. One su, one su, naše, one su naše zvijezde, koji na svijetli put. Ako su oni imali širine jedni prema drugima, kako onda da mi koji eh, u tumačenju vjeri slijedimo da nemamo razumijevanja eh, jedni prema drugima. Eh, kaže Laukane, kulma ihtelef muslimani fišein te tehađera, kaže kada bi, kaže še izlabim Temije, kaže kada bi dva muslimana u čemu god se raziđu, bio razlog, bio razlog da, da jedni drugom okrenu leđa, da heđer da ignorišu jedan drugog. Kaže, lem jebka bejnel muslimine ismetun valahuva. Ne bi ostalo među muslimanima ni brastva, ni, ni lijepog, poštenog i normalnog odnosa kada bi se tako muslimani ponašali, znači u čemu god se raziđemo. Znači, a, u praksi realno reći, znači, ne možemo naći dva čovjeka među nama da se slažu u svemu u poimanju mesela određenja. Nema šansi, znači vrlo rijetko. Ja volio da nađem dva čovjeka koji kaže u svemu isto, isto imaju shvatanje, svako je meseli. I krupnim, i sitnim, i ovim, i onim. Da su, na da, su isto shvatili, isto razumjeli da naginju istom stavu. Znači to u praksi nemoguće naći. E, znači šta nam ostaje? Ostaje e, ta vrlo bitna stvar da razumijemo u čemu nema razilaženja, u čemu je neprihvatljivo, e, zbog čega treba zauzeti drugačiji, oštriji stav prema nekome u onom u čemu se razišao, a u čemu treba imati širini. I ova stvar je jako bitna. I, i vrlo je bitna u, u našem budućem životu e, kako da se ophodimo prema ljudima. <clears throat> Zato što je u Bin Temije u svoje vrijeme napisao knjigu, poznatu knjigu, ja mislim da je prevedena kod nas, Rafal Melam, Anil Aimet Alam, e, kaže, otklanjanje e, ukora ili prikora od imama, e, imama ovog umeta. Kako, kako ukra i prigovora? Misli se na ono što se razišli Pa je spomenuo razlog razilaženja. Zašto se mogu učenjaci razići? Znači, zašto se mogu, pa je spomenuo detaljno sve, ono što se vraća na razilaženje po pitanju poimanja kuranskih ajeta, hadisa, ocjeni hadisa, eh, nekad na arapski jezik, nekad na, eh, na, na kijas i na ovo, na ono, pa sve vrste ti razilaženja spomenuo. Šta, eh, koji su bili razlog da oni imaju različno poimanje određenog mesela. Naravno, ovo se uglavnom sve vraća na fik, a ne akidu. <clears throat> Druga stvar koja je bitna, kada govorimo o ovoj vrsti razilaženja koja ima znači, jako razilaženje, či, čija učenjaci jednog i drugog ili trećeg ili više stavova imaju jake argumente, ova vrsta razilaženja, mnogi učenjaci su to jasno naglasili, da je ovo razilaženje u njemu je rahmet i širina za ljude. Kako? Znači nije tačno na hadis što se prenosi, hadis umio ihtilaf umeti i rahme, razilaženje moga umeta je rahmet, taj hadis je jako slab, neki kažu da je izmišljen, e, znači ne vraćamo se na taj hadis nego na, na to šta, su učenjaci spomenuli po tom pitanju. Znači to nije hadis, e, nije ne oslanjamo se na njih. Nego, hoćemo da kažemo, e, da je razilaženje koje se desilo u ovim pitanjima koje ima širine da se raziđe, raziđu učenjaci pa onda i mi koji slijedimo onom, svejedno bili učeni ljudi ili, ili obični muslimani, znači razilaženje u tome, u tome, znači u tome je širina, znači širina za ljude. E, I zato se prenosi od Omara za poznata izreka, kaže ma ehabu en ashab rasulillahi sallallahu alejhi ve kaže ja ne bih volio i ne volim da su se ashabi Allahu, poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se nisu razišli. Ne bi bilo drago da se nisu razišli. Nam se da kaže tu izjavu. Neko, neko od nas rekao pa logično da kaže jel, ovaj, da se Bog da nisu razašli, jel, da, su, da su svi složni jedno pa da više jel, da, da nema toga. Ne, on obrnuto kaže. Omar ibn Lazi iz ti peti halifa, kako ga nazivaju pravedni halifa. Šta znači ove njegove riječi? Kaže Qasim ibn Muhammed, E, e, podržavajući ove riječi, pojašnjavajući, kaže, kaže jer da su došli sa jednim stavom, lau kane, kane kaže kane nasu fedikin, da je preneseno da saba u svim pitanjem samo jedan stav. Kaže, ljudi bi bili u velikom tjesnoći i jako bi im teško bilo. Kaže, zašto? kaže, jer su, kaže, ashabi ko, ennehum imetun da bihim. Oni su imami sa kojima se mi povodimo. Kaže, leu akhadha rađulun, bi kauli ehadihim kani fisea. Bilo ko od nas, nakon ashaba, kada uzme e, bilo koji stav od ashaba, kaže, on u tome ima širine. Što? Pa vraća se na shabe koji su čuli od poslanika, sa nasele koji su, koji su e, znači, uzimali vjeru u onom, u onom vremenu kada je spuštana objava i tumačio im poslanik sallallahu alaihi sallam. Znači, to je u pitanju ta širina. Pa Ibn Abdulber tumačeći ove riječi kaže ovo se misli kaže na one mesele i to je tačno. Misli se samo na one mesele kaže e, čiji je način dolaska do, do propisa i čtihad. Znači, nema jasni šarijetskih argument. Znači, ima širine da su učenjaci Na ti se sada mislio, Ne misli se ono što je došlo i džma učenjaka ili jasan kuranski ajet ili hadis po određenom pitanju. Misli se na mesela ono, dođe jedan hadis, kaže, ukazuje na nešto da je haram, drugi kazuje da je dozvoljeno ili dođe neki hadis e, e, u kojim je, e, ukazuje da je nešto važib, a drugi, a drugi da, je, da je ili haram. Suprotno tome. Znači, kako ti šarijetski tekstovi? Jedni i drugi šarijetski tekstovi vjerodostojni, ispravni ili, ili ima jedni su jači, jedni slabiji, znači o tim meselama govorimo. Znači razlog za ta, u takvim meselama se raziđuje, znači jako, eh, jako normalno da se desi da se desi razilaženje po tom pitanju. <clears throat> A naravno imamo po tom pitanju i, i hadis, nama dobro poznat. A to je kada kaže poslanik sa nasalim hadisu, na lehi kaže da štehed al hakim fa asaba falahu Kaže kada, kada, uloži truda hakim, misli se učenjak ili kadija kada uloži truda do dolaska do istine propisa po nekom pitanju. I kaže fa sabe pa potrefi istinu. On ima dvije nagrade. Kaže wa idha ijtahada fa a kada uloži truda i pogriješi, fa Ima jednu nagradu. Zašto ova ima jednu nagradu? Jednu nagradu ima zbog truda i džuhda. Jer je učen, uložio je truda, pa je promašio. Promašio, nije, nije potrefio hak istinu po tom pitanju. A ova ima dvije nagrade. Ima što je potrefio istinu i ima što je uložio truda i džuhda do, do, do, tog propisa. <clears throat> E, također prenosi se od imama Begavija. Kaže, al ihtilafu fil furu bejne ihtilafu rahme. Kaže, razilaženje u furu ima. Znači, u fikskim pitanjima. Među učenjacima, kaže, to je razilaženje rahmeta rade Allahu ella yakuna ala mu'minina harajun fi din. Allah šanuhu je htio da mu'mini nemaju harađa, teškoće u vjeri. Naravno, poslije ćemo vidjeti, znači ne misli se ovdje da, kad kažem različite, da, da možemo izabirati šta hoćemo. Koji god nam se stav, stav svidi, koji nama odgovara situaciji, danas nam odgovara da je haram, a nakon godinu, dvije, tri odgovara da je halal. A toga ima, znači, a to je slijeđenje strasti. Ne misli se u tome, nego misli se ono kada čovjek zaista zbog svoje bogobojaznosti hoće da slijedi ono što ima argumente i dokaže što je ispravnije. Pa jedan slijedi ovo, drugi slijedi drugo, a zbog toga što se učenjaci u Lema potom pitanje razišli, jer imaju argumenti koji kazuju na ovo ili na ono. Također to se prenosi od, od Ibn Kudami, autora El Mugnija, te neprikosnovene knjige u, u, u fiksnim pitanjima. On isto također navodi. Kaže, e, od Allahovog rahmeta je, njegove snage i njegove moći, da je e, garantovao ovom umetu da će uvijek biti jedna skupina koja je na haku, koja je na istinu. Kaže, pa je učinio selef ovog umeta da su oni e, imami za kojima se ostali povode. Kaže, itifakuhum huđa katija. Kad se oni slože po nekom pitanju, Znači misli ovdje na ashabe, tabine, tabi, tabine, selefovog umeta. Kad se oni slože po nekom pitanju, kaže to je huđa patje. Da kaže, to je jasan, nedvosmislen argument da je to hak istina. Da to treba slijediti. O ihtilafuhum rahme A kad po nečemu raziđu, kaže, u tome je rahmet i širina. Tahjal kulub Kaže, oživljavaju se srca sa onim što je predneseno od njih. Sa čime? Kad izučavamo, kad sjedimo, izučavamo hadise, rivajete, predaje e, i hranimo svoje duše i srca oko poimanja, razumijevanja ti, e, ti pitanja, tekstova i tako dalje. E, I onda e, završava s time. I jedan učenjak je čak napisao, da Rahman Dimeški, Mohamed ibn Rahman Dimeški napisao knjigu Rahmetul umme Fihtilafil aime. rahmet, milost ummeta u razilaženju imama umeta. Pa su neki e, drugi učenjaci kritikovali ovu knjigu. Kažu jel da to nije osnova. E, pa i oni koji su kritikovali u pravu a i on što što napisao u pravu S koje strane? Oni koji su kritikovali, ako su kritikovali sa strane toga da to ne znači ako se različu učenjaci da možeš izabrati šta hoćeš što su rekli, da ne bi slijedio strasti, to je tačno. A i to da je, da je milost nama da u određenim pitanjima ima razilaženja jer, jer jedna i druga i treće mišljenje imaju osnove, imaju argumente za to, nema sumnje da je to širina za muslimane. Da tu ima širine. I o tome su učenjaci govorili. I to, na, na to se svodi o, ovi, ovi predaje koje su spomenuli od njih. Znači u meselama u kojima nisu dosli jasni šerijski tekstovi E, što je odvelo da se e, imami ovog umeta razišli. A takvih mesela je u fiku jako mnogo. Treća stvar vezana za ovo, a to je, znači malo prije sam a to je da ovo razilaženje za koje mi kažemo da je opravdano, e, to ne znači da su sva mišljenja koja su prenesena, da su ona hak i istina. Znači ispravno je ono na čemu je velika većina učenjaka ovog umeta. Da razilaženje u furuima. U furuima to je znači u ograncima fika, u, e, u pitanja e, fikskim meselama. Kad su učenjaci raziđu imaju više mišljenja, a razišli su se. Mi smo to govorili do sad, različili u 80% fiskih pitanja otprilike. E, to ne znači ono razilaženje da, da je sve to istina. Koje god da izaberiš, na istini si. ispravno je da je samo jedan stav da je on hak i istina. Da se istina ne može, e, ne može biti različita. Da se ona, da ona nije, da se ne može razmnožavati. Ima različite oblike. A inače to je mesela usulije, znači iz usul fiqa. I odnosno učenjaci mnogo govorili, pisali. E, uglavnom ono na čemu je e, velika, velika većina učenjaka muhaqika, Muhakika, znači oni, kad kažemo učenjak muhakik, to znači onaj koji analizira određeno širijeske pitanje, sakupi se šrijeske argumente, stavove učenjaka eh, i eh, nastoji da razumije, da odgovori one, eh, argumente koji doprinosi konačnom rješenju ili oni koji ne doprinosi dođe do određenog rješenja. To su učenjaci muhakika. Imamo učenjaci koji nisu muhakik, koji prenosi od došlo učenjaka, zauze određeni stav, određen mezebu i idu dalje. A ovih muhakika ima mnogo, poput Ibn Abdul Barra, Hatiba Bagdadi, Ibn Tebi, Ibn Hazma i mnogi drugi čenjaka, ali oni su zauzeli ovaj stav, znači hak, i to je tačno, to je ispravno, znači, po pitanju razilaže čenjaka, samo je jedan stav istinit. A to nam ukazuje ovaj hadis što smo malo prije spomenuli, ovaj hadis na u kojem je došlo uh, eh, i da je štehede hakim fe Kada, kada eh, hakim uloži truda, hakim misli se ovaj, učenjak uloži truda po određenom pitanju i potrefi istinu, ima dvije nagrade. A kada, eh, kada uloži truda i promaši, ima jednu nagradu. što znači da, znači nisu obojica, nisu obojica potrefili jedan je od njih potrefio i on, taj koji je potrefio ima veću nagradu nego onaj koji je, koji je promašio. Što jasno ukazuje znači da je, jedan, da je, da je, da je hak, da je istina jedna po, po pitanjima kojim se učenjaci raziđu. A to dalje vodi do toga i to se desilo u istoriji ovog umeta i dan danas e, postoji, dešava se do sudnje dana, da su učenjaci jedni drugima odgovarali na određena pitanja o čemu se razišli. Da su svi na haku na isti, ne bilo potrebe da, da, da se razilaze oko toga i da vode dijaloge i raspravu. Znači, od ashaba, tabina do dan danas, znači, određeni učenjaci su e, vršili rasprave, razgovore, dijaloge, pisali knjige o podređenim pitima sa onima kojima se različili, iznosile argumente da je ono, kako su oni shvatili, da je ispravnije nego ono što onaj drugi neko iznio. Znači, odgovarali su jedni drugima i ukazivali na greške jedni drugima. E, da nije hak istina samo jedna, znači je bilo potrebe da, da se oko toga zamaraju. A naravno, jel, to, nas, to nas vodi i do, do tog pitanja e, da, da li je opravdano negirati i ukoravati onog u ovim pitanjima u kojima ima širine da razilaženje. Da jedni druge korigujemo, da jedni drugima negiramo što je zauzeo neki drugi stav. Jel, znači, e, da li, znači, ovaj čitav govor, da li to ukazuje da jedni drugima ne trebamo? Ako je ovaj zauzeo da je, primjer, da se vratimo, na ostavljača namaza, neko je uzeo ono čemu je skupina činjaka namaza, nije kafir. Neko je drugi je uzeo stav da je ostavljač namaza kjafir, Da li to znači da jedni drugima ne trebaju reći ispravnije ovo ili ovi kaže ispravnije ovo? <clears throat> Po ovom pitanju, znači, ispravno je da je, da je opravdano i da je ispravno da jedni drugima negiraju. Ali sa, znači, sa edebom, sa razumijevanjem, sa poštovanjem, sa iznošenjem argumentacije, ako ga uvjeriš sa argumentacijom, to je to. Ako ga ne uvjeriš, ostaviš ga na onom na čemu jeste. I tako su radili učenjaci ovog umeta. Znači, kada kažemo po tom pitanju, znači, e, ne, ne kaže znači, bilo ko šta zauzeo, bilo koji stav, znači, ostavi ga na tom stavu, nemoj sa njim da pričaš i završi na pričam i dalje. Nije, znači, zato onda se ne bi uopće učilo izučavalo da je to tako. Na što naiđeš, što pročitaš, gdje što, ili kako neko kaže, na, na tome mi se srce sleglo. Nema tu srce sleglo, ima argument ili nema argument, jel? Sleglo se srce, ne sleglo srce, znači, e, ibret je u argumentima, u dokazima naravno po ovom pitanju, jel, negiranje ono koje je zauzeo neki drugi stav. Ovdje se vraćamo opet na onu podjelu e, što, je, što su mnogi učenjaci naveli, a to je, ako je razilaženje, znači onaj koji se različio sa njima, znači e, to je razilaženje zauzeo anomalno, uzeo anomalno mišljenje, iznimno mišljenje, takozvano mišljenje šad. A, to je znači mišljenje koje mater nema argumenta. Znači, negira takvo mišljenje opravdano i treba ukoriti na njih i treba razgovarati. Ili neko drugi je zauzeo mišljenje koje, koje je opšte poznato da je slabo mišljenje, jako slabo mišljenje, jer nema argumenata za, za, ono, za ono što ga drugi zastupaju. E, poput toga navršimo primjer. E, imam poznatu meselu e, da li je, da li je dozvoljeno da se nasljeđuje od oca keafira. Otac afir umri na kufru i ostala mu djeca muslimani. Da li je dozvoljeno da naslijedi njegov imetak nakon smrti? sa četiri mezeba i opće poznati stav učenjaka je da nije dozvoljeno da se nasleđuje e, otac afir. I oslanja se naravno na, hadis jasan kod dan e, koji bilježi Buhare i muslim svoja dva sahiha. La jerithul muslim kafir. Ne nasleđuje musliman kafira. Znači, hadis, međutim imamo mišljenje, neko spominje se mišljenje unutar hanefijskog mezeba i neki učenjaci izdvojili po tom pitanju i kažu, jel, E, navodeći neke jako e, e, neindirektne stavove po pitanju govora o ovoj meseli, dokazujući nekim određenim predajama da je u stvari dozvoljeno naslijediti od oca ili neki dolazi treće mišljenje koje kaže jel, ovaj, zavisi od onog od koga nasljeđuje koja vrsta rodbine i tako dalje ili, ili neke, druge, neke druge detalje gledaju po pitanju ono ko se nasljeđuje. E, na ovakvom razilaženje, znači ovoga spominjem ga u kontekstu slabog razilaženja. Ona, onaj stav učenjaka koji kaže da dozvoljena slijediti oca Keafira, znači taj stav jako slab. I na njega treba upozoriti, o njemu treba govoriti i razgovara s onima koji su ga uzeli, pogotovo znači osobe koje ga uzimaju jer im treba, jer im odgovara u stvarnosti slijedeći strasti. Znači kad treba, e, ono što kaže kod nas, protiv oca, tad poleti, jel? jer, jer on ne klanja ili tome slično. A kad ga treba naslijediti, on kaže ima neka krivina, jel može li se to nekako vidjeti, jel? Ili kaže, i onda čuje za rješenja, to je šta, da može prije smrti da mu pokloni metak. Pa onda ubjeđuje svoje roditelje da mu prije, prije smrti poklanja metak, jer to je izla rješenje, jer ne bi onda ostane, jel? Kome da ide, jel? Da ide tagutu, da, taj metak, jel? A, sljedeća stvar vezana za ovo, Eh, a znači ovdje, znači, eh, nisam spomenuli taj, ono, ono, ona, treća vrsta razilaženja, to je gdje, gdje zaista postoje mesele, gdje zaista jako razilaženje. Znači, gdje jedna i druga strana ima jake argumente, znači po tom pitanju, znači eh, razgovara se sa drugom stranom koja je zauzela drugi stav, razgovara se argumente po pitanju toga, eto sad ona aktivna kod nas mesela čovjek kada, kada se vraća sa rukova pa, pa digne ruke, hoće li svezati ili će ispustiti ili vratiti. E sad, znači, e, mesela poznata i zna se njeni stavovi, zna se da sve, četiri mezeba su bili na to da to nije osuneta, da to nije potvrđeno, nema hadisa koji je to opisano. Ima neki savremeni učenjaci to rekli, pogotovo saudijski učenjaci stav da je, da je, da je bolje propisano svezat ruke, drugi kažu nema argumenta do te mjere, znači ja to, ja to navodim spominje zbog što je Šejh Alban bio jako žestok tu pa je rekao jel, da je to saudijska novotarija, jel poznat kod saudijskog učenjaka da su to tretirali tako. Nije zabilježeno jednom učenjaka e, da znači od Mezijeva ispravno osim što je pitan ima Mahmet, pa je rekao jel svejedno je svezao, spustio. A nije rekao da je to sunet, nego šta će uraditi s rukama. Jel. Uglavnom, znači sad oko te mesele da se Ovaj, ta, mesela, znači oni koji dokazuju da se veže, imaju neke argumente, znači e, sa koji navode, e, pokušavaju dokazati to, to vezivanje ruku. Dok ovi drugi također imaju argumente, znači nema direktni širijski tekstova po tom pitanju. I ta mesela se može smatrati znači, da, ima, da ima jako razilaženje ovaj, sa strane toga da se vraćaju jedni na drugi neki, na neke neindirektne dokaze. A, a po pitanju toga, znači, e, koliko učenjaka na jednoj strani, na drugoj strani, to je poznato, e, znači, na osnovu što je spomenuo Znači, oko te mesele, znači, u njoj ima širine. Ili hoće li ići kada ide na, na seždu kada znači, e, e, poslije stajanja kijama ide na seždu, hoće li prvo pasti rukama ili će prvo koljenima. Znači poznato razilaženje, dva mezeba na jednom mišljenju, dva mezeba na drugom mišljenju, vraćaju se jedni na drugi, e, drugi na dva hadisa, jedan hadis ukazuje na ovo, jedan hadis na suprotno tome i nešto predaje od Ashaba, od Abdullah Nomara i Omera, njegovog oca, radi Allah Znači, jedno i drugo ima, ima, znači, ima i argumente, ima širini da se tu, da se tu raziđe i da se opravda jedna i druga strana a ne da se zbog tog takvih pitanja sliši njima, navodi se kao primjer da se zauzme stav e, da se čovjek naljuti, da neće sa njim da razgovara, da, da, ovaj, da ga mrko gleda ili, ili da ga optuže za neke optužbe koje je, ovaj, recimo da bukvalno shvati to što je rekao Šehal Albani, da je to Saudijska Arabija, pa onda ovog provocira, naziva, vidi ga, ej, slijediš novotarije, ti novotar i tako, znači, ovaj, da, da, tako musliman se ne bi smio obhoditi prema drugima, znači. Eh, nakon ovog nam dolazi, eh, dolazi nam eh, oblast i pitanje koje govori o stavu Melkifu Minenu Halifin. Stavu prema neistomišljenicima. Sad smo govorili stav prema vrstama razilaženja. A sad govorimo stav prema neistomišljenicima. Pa smo mi na samom prvom, prvom predavanju, kad smo govorili o, o ovoj tematici, spomenuli smo da je govoriti o, o, ophođenju sa neistomišljenicima vrlo bitna stvar da znamo da u praksi imamo različite ljude, različiti stepena, nivoa, kategorija ti koji, se, koji su sa nama neistomišljenici. E, pa shodno tome kojoj vrsti kategoriji pripadaju, različito se prema njima ophodimo. I ovo je vrlo bitna stvar. Znači ovo je zaista ona takozvani fik razumijevanja vjerije. Ko ovo razumije, puno će sebi olakšati e, i e, komunikaciju s ljudima, a s druge strane trebamo biti smireno srce da ispravno postupa. Nije ispravno ovaj, biti grub i osor na mjestu gdje ne treba biti grub i osor. Niti je ispravno da bude, da bude e, blag i nježan tamo gdje, gdje treba biti grublji, gdje treba, e, e, gdje treba da se bojkotuje osoba, da se ignoriše zbog njegovog ponašanja opođenja prema islamu i prema i prema muslimanima. Znači, to su dvije različite stvari. Kad se zamijenu tu uloge, onda, onda prvo neispravno šarijski postup, a druga stvar napravi i belaj u, stvarnosti. Jel. E, pa smo spomenuli, jel, samo da podsjetim, spomenuli smo znači, da, da kategorije vrste ljudi neistomišljenika koji su naši neistomišljenici mogu biti sljedeći. Prva vrsta to su nemuslimani. tu potpadaju znači židovi, kršćani, mušrici, ateisti, monafici, skriveni javni i tajni, onda sekularisti, komunisti i tako dalje. Druga vrsta, a to su uh, ove uh, sekte, islamske novotarske sekte. Počeo ono historijski. Zašto mi često spominje, sad ću spominjati znači Havariđi, Rafidije, Moatezile, Džehmije, Murđije, poslije njih došli maturidije, šarije, zeidije i tako dalje, poslije došli e, e, sufijski tarikati raznorazni, a ima ih do stotinu. E, onda također savremena ova savremena, savremena medresa modernisti islamisti modernisti islamisti koji, koji su jel najviše liči matezilima i zašto spominjemo ovih četiri, pet ovih osnovnih islamskih novotarski e, novotarskih sekti? Zato što mnogi učenjaci smatraju da, e, da oni 73 skupine koje su na koje će podijeliti ovaj umet, koji je jedna na haku, na istini, ovi ostali su na delaletu, e, da su ostali ti, od ovih četiri ili pet spomenuti osnovni sekti, znači Havariža, Rafidija, Motezila, Džehmija i Murđija, Znači da su na ovim sektama, e, na temeljima njihovim sve ostale koje su priznali, uglavnom su kombinacija ovih prijetotnih. Rijetko dođe neka sekta koja dođe s nečim novim što ove nemaju, što već ove nisu spomenuli. Pa tako e, mnogi smatruju činjaci da do sudnji dan će tako biti. I oni znači od na ovih e, pet sekti temeljnije s, e, su se razvojile, ove međusobno sekte se razvojile, znači Havariđa ima e, oko 30 i nešto sekti, 40 spominju. Pa onda ima Rafidija također ima bezbroj, znači to je veliki broj. Pa onda Moatezila ima velik broj, pa Džehmija, Murđe, tako znači kad sve sakupite njihove znači, podsekte, dođe se, dođe se do broja, tako čak jedan učenjak jel, e, napisao knjigu gdje baš pojedinačno navoju nabroju sve te sekte i nastoje da dovede do broja do 72 broja odnosno ispravno ovdje znači da iz ovih sekti po mnogim učenjacima do sudnjih dana će izlaziti nove te neke devijacije, ali uglavnom se vraćaju na iste osnove. Uglavnom se vraćaju na iste osnove. Osim što se ovdje može jel, komotno dodati kao neka posebna sekta, ovi sufijski tarikat koji su nastali, ovaj, on se e, izdvajaju odnosno na ostali ovi četiri pet sekti osnovni glavni koji su spomenuli. E, Ovdje spominje kao, znači, ne, ako, je neisto mišljenik i e, pripadnik ovih novotarskih sekti ili kombinacije neki od njih, znači, e, znači to je jedna skupina koji poseban stav prema njima treba zauzeti. Onda treća grupa ljudi, mišljenika, to, to su takozvani osatul muvahidin. To su ljudi koji su muvahidi, znači ubrajaju se po akidu u ahl sunne val džema, međutim sljedbenici su strasti. Sljedbenici strasti, znači takozvani jel, e, e, fusak, fuđar ili fesaka i tako dalje, i zalimi, ljudi koji slijedi strast, znači e, upadaju i rade određene harame nonšalantno. Znači nemaju u tome ovaj nemaju u tome nešto što isprečava. A ovako se vanštinom ispoljavaju kao da su sljedbenici najispravniji poimanja, svatanja, selefa, kide i ovog, kako hoćete, uspješne skupine, pobjedonosni i lovi loviloni. A kada je njihov e, privatni život e, grupno i pojedinačno, znači upadaju jasne harame. Koje jasne harame? Poput toga krađa do halali tuđi imetak, to je kod nas prisutno. Znači, ne pričamo nečemu što ne postoji. Znači, e, ljudi ohalali da je dozvoljeno, da je dozvoljeno opljačkati kladionice ili da letite u konzum ili ovo na druga mjesta, što kaže ovo je svakako tagutska država, ovi kladonce haram i metak, mi znači pretačemo iz, iz, pretvorimo ga u halal. Jel? Ovaj, znači, sve halal je to, da žive u neislamskoj državi, da su u ratu protiv nekog, ovaj, nekog izmišljenog neprijatelja i tako dalje. Znači, te, imaju te šeitanske izgovore i oni kradu, pravo, bukvalno kradu da je to ratni plijen, zna se kako se ratni plijen uzima. Odeš, odeš ono s kime ratuješ, čvokom opališ uzmiš njegov imetak. A ne, kriješ se, kriješ se, obijaš, kradeš i kaže to je ratni plijen. Ne može biti ratni plijen da kradeš, nema ratnog plijena u krađi. Ratni plijen uzmiš otvoreno, dođeš, pobjediš ga i odmiješ, ispred nosa mu uzmiješ. jer zato što si u ratu sa njim. Uglavnom imaju ti razno razni izgovori. ovi drugi imaju, znači ovo je u imetku krađe, to postoji među nama. I čak od onih koji se tvrde i buse kaže da su sljedbenici haka, istine i najispravnija akide od selefa u umetoda shaba. A ima druga skupina koja e, ima drugu krajnost. Znači, e, e, govorimo ovdje o velikim grijesima koji upadaju. Da ohalaljuju tuđi život, krv. Da protekvire ljude jednostavno. I da ohalaljuju da, da, da se smije on, kako kažem, skrat za glavu, poravnat, polomit rebra i ostali stvari jer se ne slaže sa njima ili nešto priča pred njega i tome slično. To mi imamo prisutno. Da ne spominjemo odakle to dolazi. Sa koje strane puše. Znači, ima, znači ljudi tvrde za sebe da su na haku, na istinu akidi, a onda u ovim stvarima koje su jasne, ko dan da su to harami, oni to nonšalantno ovaj, prelaze preko toga i sebi ohalali, nađu naravno šetani to prikaže na takav način, ili strasti slijedi u tome, ili su takav tip ljudi Zašto kažem takav tip ljudi? E, mnogim ljudima od nas, kada upadne određenu, e, određenu devijaciju, sektu ili skretanje unutar muslimana, e, često ono u što je upao odgovara njegov karakter, njegova priroda njegova priroda. Zašto? Znači, on, recimo, on kriminalna osoba po prirodi inače i sad je ušao u okvire islama i sad opet, znači, treba naći neki okvir gdje može i dalje nastaviti taj isti posao. Ovaj drugi je, jel, e, kriminalnom smislu, e, znači, osoba koja, koja je sklona e, ubistvima, ubijanju, rješavanju nesporazuma među ljudima sa pištoljima i skraćivanjima glave i sad je on ušao u, islam i sad isti način komuniciranja ostaje tu, znači, na isto mišljenici se šta? razgovara sa njima. Ne, razgovara se s puškama i sa sabljama i skidanje glave. Znači, ta, takav način komuniciranja imaju. E, a, ti listi ljudi kažu, kada ih pitaš o akidi, onog slijedi, slijedi znači najispravniju akidu i busaju se, prsaju se da slijedi najispravniju akidu ovog umeta a onda upade ovakve gnusne i, e, i neprihvatljive, znači normalno osobne neprihvatljive grijehe i devijacije. A toga imamo u praksi. I onda, znači, zamisliti spoj takvih ličnosti. Znači, to je jako čudan, ja, jako čudan spoj ličnosti. I te stvari, naravno, treba e, liječiti, treba i rješavati. I treba upozoriti na njih. Treba, znači, baš upozoriti i na, e, nazvati imenom onu stvar onaka kakva jesu stvarnosti, a ne nešto zaobilaziti. I četvrta skupina ovdje dolazi, znači, govorimo o te, e, te skupine neistomišljenika. Četvrta skupina dolazi od određenih učenjaka ili onih koje ljudi tretiraju kao učene ljudi e, ili reformatora ili oni koji imaju spoj e, šerijaskog znanja i, i nečeg drugog, pa dođu sa određenim devijacijama, a ljudi se povode za njima. Ili učenjaci naziva ashabu e, zelat ili ashabul ahta, znači oni koji, koji, kojima je praksa u tumačenju i objašnjavanju vjeruju da pravi greške. Znači, e, toliko pravi devijacija i grešaka po pitanju tumačenja vjeri da se na njih mora upozoriti. Iako možda nosi odore i odjeću učenih ljudi, iako su učili, stekli zvanja i tako dalje. E, opođenje prema takvima također Prema, također jel, e, ima način i, e, i, i, podjela tih ljudi na dvije, tri skupine kako da se obodvanja. Znači sad smo nabrojali te, te vrste neistomišljenika. Od nemuslimana pa raznih vrsta, od islamskih sekti novotarski, pa onda od, e, od muslimana grešnika, veliki grešnik koji slijedi, slijedi svoje straci, pravi velike grijehe, velike prekršaje i od skupine koja se ubraja u učene ljude, a pravi određene devijacije i tumačenje po pitanju pitanju Kako se opoditi sa svima njima? Znači to je ono što, a ovdje je jedna od najbitnijih skupina, a to je i za, koju treba uzeti zaista malo više onog što kažu nefesa, daha uzeti više e, govora o tome, a to je ova ove novotarske islamske skupine, kako se ophoditi prema novotarima, E, ima li razlike među novitarima raznim, kako se obhodi prema njima, e, to je jedna, e, jedna od goruće pitanja, vrlo bitno pitanje. Kako prepoznati, kako znati ko je novotar i naravno i ovi ostali koji sam spomenuli. Znači u narednom, u narednom mišala, pred, na narednom predavanju bi trebalo detaljnije govoriti o ovom što sam spomenuo ovdje. Baš idem namjerno, svjesno, polahko, mic po mic, detaljno, da bi stvar bila što jasnija, da ne bi bilo nedoumica nekih, da kad se priđe posluša nešto popit ništa nije jasno, ide se po, eh, po starom kalupu ponašanja i opođenja prema ljudima. Svanik Allahume ve hamdike šhadu virkeve Ja molim Allah da poveća fiqh i znanje. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.